Dievs ir brīnišķīgs. Jēzus ir brīnišķīgs. Un mēs varētu lasīt Mateja evaņģēlijas 18. nodaļa un lasīsim no 21. panta. Tad Pēteris piegāja pie viņa, pie Jēzus, un sacīja, Kungs, cik kārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes? Jēzus saka uz to, es tev nesaku septiņas reizes, bet septiņdesmit reizes septiņas. Tāpēc debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un, kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā desmit tūkstošu talentu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un viņu gauži lūdza, sacīdams, cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, viņš to palaida un parādu tam arī atlaida. Bet šis pats kalps izgājis ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija simts denāriju parādā – Viņš to satvēra, žņaudza un sacīja, maksā, ko esi parādā. Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja, cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja un nogājis to iemeta cietumā, iekamsta savu parādu samaksā. Kad no viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma, tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu – kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja. Tu nekrietnēs kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, ka tu man lūdz. Vai tad tev arī dzen nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodev to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans debes tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosit. Amen. Paldies par Dievu vārdu. Es gribētu, ka mēs paskatītos uz šo līdzību un ka mēs paskatītos uz savām dzīvēm, ka mēs izvērtētu tās. Un arī šeit ir līdzība kad ir ķēniņš un ir kalpi. Un viens no šiem kalpiem bija parādā desmit tūkstoši talenti. Es kaut kur skatījos, kur ir teikts, ka tā bija ļoti liela summa. Tā bija praktiski neiespējama summa atmaksāt. Un, un šis kalps bija parādā tik liela summa. Viņš zināja, ka viņam nav varbūt iespējams viņu samaksāt, un viņš lūdz ķēniņam, lai ķēniņš apžēlojās par viņu. Un ķēniņš apžēlojās. Ziniet, Dievs arī apžēlojas par mums. Tad, kad es nācu pie Dieva, es nācu Dievu priekšā – es sapratu, cik liels ir mans grēka daudzums. Kādu sodu esmu pelnījis. Kad es dzirdēju evaņģēlīju, es atsaucos evaņģēlījiem, es teicu, Dievs, piedod man mans grēks. Dievs, es negribu dzīvot bez Tevis. Es saprotu, ka dzīvojot bez Tevis esmu grēkojis. Es zinu, ka uh, daudziem no mums ir bijusi šādu pieredzi, vai, vai mēs esam nākuši pie Dieva, mēs esam krituši ceļos, lūguši, un Dievs mums ir piedevis. Bet lasīsim tālāk, kas ir tālāk. Šis kalps lūdz un ķēniņš piedod. Bet šis pats kalps iziet ārā, un viņš sastopa savu darba biedru, kas viņš ir parādā tikai 100 denāriju. Tas nav salīdzinājums ar to, kas bija 10 tūkstoši talentu. Tas ir pilnīgi mazniecīga summa. Un šis kalps pieiet pie šie darbiedri, un viņš žņaudz viņu. Viņš saka, maksā, ko es parādā. Un tad mēs lasām tālāk, kad arī šis darbiedrs krit, pie kājām lūdzu piedošanu, atlaid man. Bet tas kalps, kam bija piedots tik daudz, viņš nespēja piedot savam darbiedram. Viņš nespēja piedot. Viņš žņaudza viņu, un viņš teica, maksā, ko es parādā un iemet to cietumā. Bet kas notiek tālāk? Ķēniņš saka, vai tad arī dzen tev nebija apžēloties par savu darbu biedru, kā esmu par tevi apžēlojies? Tāpat arī mūsu dzīvēs, kad mēs piedzīvojam Jēzu Kristu, kad mēs nākam viņu priekšā ar grēku nožēlu. Bet kur šeit ir problēma? Kur ir problēma? Viņš ir nācis pie ķēniņa, ķēniņš, ir, ķēniņš apžālojies. Viņš ir, viņš ir it kā satvēris šo piedošanu. Tāpat arī mūsu dzīvēs. Kāda no mums var, var, var teikt, jā, Dievs man ir piedevis mans grēks. Bet kas notiek tālāk, viņš nespēja piedot tālāk. Viņš nespēja piedot otram. Viņš nespēja piedot savam tuvākam. A, kur ir problēma? Kur ir problēma? Visticamāk, tas ir mans apgalvojums. Jūs tam varat nepiekrist. Bet visticamāk šis kalps šo žēlastību bija piedzīvojis tikai ar savu prātu. Viņš to bija satvērs tikai ar savu prātu. Tas nebija noticis viņa sirdī. Viņš nebija piedzīvojis šo piedošanu ar visu, kas viņš ir. Ar visu savu sirdi un dvēseli, ar visu savu prātu. Un viņš nespēja piedot. Mateja evaņģēlijā teikts, sastajā nodaļā. Sastajā nodaļā 14. 15. pāns ir teikts, <clears throat> jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad arī jūs debes tēvs arī dzen piedos jums. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodiet, tad jūs debes tēvs jums jūsu noziegumus arī dzen nepiedos. Un mīļie, tad nāk jautājums. Varbūt kādam no jums nāk jautājums, vai tad mums ir jānopelna Dievu žēlstību? Vai tad mums ir, tad, kad mēs piedosim, tad mums taps piedots? Vai tas ir tā, kad mēs to varam nopelnīt? Bet Dieva vārdā ir teikts, ar darbiem neviens nevar nopelnīt. Kā tad tas ir tagad? Ja jūs piedosit, jums taps piedots. Bet tas taču ir darbs, man ir jāpiedod. Ziniet, tas ir mans uzskats, kad cilvēks piedzīvo Jēzus Kristu visā pilnībā, ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu, ar visu, kas viņš ir, viņš būs piedodošs cilvēks. Un es nezinu, kā ir mūsu dzīvēs. Es nezinu, kā ir tavā dzīvē. Es nezinu, vai tu esi piedodošs cilvēks. Es nezinu, vai tu, varbūt tavā sirdī ir kāda lieta, ko tu nespēji piedot. Varbūt tavā sirdī ir kāda sāpe dziļa no pagātnes. Varbūt tavā sirdī ir kāds cilvēks, Kad tu viņu satiec, tavs sirds sāk daudzīties. Tu viņam varbūt aizēji ar līkumu, lai tikai tu viņu nesatiktu. Tev ir kāds rūgtums varbūt. Es nezinu tavu sirdi, bet Dievs zina šodien tavu sirdi. Dievs zina, par ko tu pārdzīvo šodien. Dievs zina, kam tu ej cauri. Varbūt arī draudzē. Tas viss ir iespējams. Varbūt tev ir draudzē pat kādu brāli vai māsu kāda lieta, ko tu neesi atstājis, ko tu neesi nolicis Dievu priekšā. Varbūt ir kāds aizvainojums. Tā var būt. Tā var būt. Tāda ir mūsu dzīve. Mums bieži vien sanāk kād, kādam kādu sāpināt, arī negribot. Un sanāk, ka bieži cilvēki mūsu sāpina. Sanāk mums kad uh, ir nodarīts šīs sāpes, vai mēs esam to izdarījuši, vai cilvēki pret mums. Bet ko saka Dieva vārds? Un arī es gribu paskatīties pirmo pāntu, ko mēs lasījām no, as, no 18. nodaļas. Un Pēteris, Pēteris piegāja pie Jēzus. Jūdiem bija, vai ir, es, es īsti nepateikšu, bet tāds likums, ka trīs reizes piedot tas ir viss un trīs reizes, un tas ir labi, un, bet nu, cik tad var. Bet Pēters bija dubultojis šo skaitu un pielicis savu vien klāt. Un viņš teica, es domāju, ka uh, Pēters droši vien arī varbūt gaidīja, ka viņu uzslavēs Jēzus, kad viņš septiņas reizes, tas ir tik daudz. Un viņš saka Jēzum, cik cik kārt man būs piedots savam brālim? Septiņas reizes. Bet ja es saku, tev būs dzīvot piedošanā. Ja es saku, es tev nesaku septiņas, bet septiņdesmit reizes septiņas. Un tas, tas nozīmē to, mīļie, ka mums ir jādzīvo šajā piedošanā, ka mums ir jāpiedod saviem brāļiem, māsām, ka mums ir jābūt žēlīgiem, kā mūsu tēvs ir žēlīgs. Mums ir jāskatās ļoti nopietni šo vārdu. Jo katrs rūkums, ātras sirdība, dusmas, tas viss nes postu. Varbūt tev šodien ir nepiedošana. Varbūt tev šodien ir sāp. Mēs nākam tā kunga priekšā. Varbūt tev ir brālis, pret ko tev ir kaut kas. Ziniet, ko Dievvārds saka? Vispirms aizēja izlīdzinies savu brāli un māsu. Lūdzu piedošanu. Un tad nāca slavēt to kungu. Tā žēlstība, ko Jēzus ir Dievs, tā ir milzīga. Tā ir ar, ar prātu nesatverama. Tā ir, tā ir mums jāpiedzīvo visā pilnībā. Es ticu, ka šeit ir cilvēki, kas to ir piedzīvojuši visā pilnībā un, un, un saprot, par ko es runāju. Bet ziniet, ja tā žēlstība cilvēku dzīvēs notiek tiek satvērti tikai ar, ar savu prātu. Tā nenes dzīvību. Īstenībā žēlstība, žēlstība nav lēta tā, ko Jēzus dod. Viņa lēta tikai paliek tad, kad mēs to padaram par lētu. Es iesāku eh, teikt to par to, kad es piedzīvoju Dievu. Es biju ļauns, ļauns cilvēks. Es biju skaudīgs. Es biju skops. Ka tikai man. Bet, kad es piedzīvoju dzīvo Dievu visā pilnībā, kad es teicu, Jēzus, piedod man mans grēks, ienāca manā sirdī. Viņš sāk mainīt man dzīvu. Viņš sāk mainīt man sirdi. Viņš sāk mainīt man prātu. Un ziniet, tad, kad es piedzīvoju šo piedošanu, tad man automātiski, es pat nebiju lasījis Dievu vārdu. Es pat nebiju dzirdējis, kad ir rakstīts, piedodiet, tad jums taps piedots. Bet man, no manas sirds plūda šī piedošana. Es automātiski teicu Dievam, Dievs, es piedodu visiem, šie konflikti, kaut kādi pārdarījumi, tas turpinās. Bet vai mēs turpinām piedot? Vai mēs turpinām piedot? Tas ir ļoti svarīgi. kāds ir teicis, tu šī tā dzīvos, nekad dzīve neko nesasniegšu. Varbūt šajā Piedodiet man, es neesmu perfekts cilvēks. Es arī reizēm sadusmojos. Piedod, lūdzu, māmu. Piedod. Es nezinu, kas šodien ir tavā dzīvē, bet es zinu vienu, kad Jēzus Kristus ir mūsu dzīvība, ka tas ir mūsu spēks, ka tur ir mūsu piedošana, ka tur ir mūsu cerība. Un es tevi iedrošinu. Staigā tajā piedošanā un atgriezties varbūt pie tā krusta no kurienes tu esi varbūt pagājis drusciņu tālāk. Tu varbūt ticis kā piedod. Bet Jēzus piedod katru dienu. Jēzus daudz grēku viņam lūdzu. Tāpēc arī piedod, piedosim saviem brāļiem, savām māsām. Aiziesim, izlīksim ar viņu. Aiziesim. Tas ir ļoti svarīgi. arī romiešiem 12. nodaļa. Pasaules princips ir tāds, kā tu man, tā es tev vēl vairāk. Bet Dieva princips nav tāds. Dieva princips ir tāds, ko Jēzus saka. Jēzus saka, ja tev sit vienā vaigā, pagriez arī otru, Pasaule par to pasmējās. Tu esi vājš. Bet tu esi spēcīgs, jo Dievs ir ar tevi. Bet eh, no 19. panta, 12. nodaļā ir teikts, neatriebieties paši mīļie, bet atstājiet vietu Dievu dusmie, dusmībai, jo ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Bet ja tavs ienaidnieks ir izsaucis, paēdini viņu. Ja tas cieši slāpes dod viņam dzert, tā darīdams tu uz viņa galvas sakrās kvēlojuši soglas. Ļaunums, lai tevi neuzvari, bet pats uzvari ļaunu ar labu. Un arī Lūkas evaņģēlijā, kur mēs lasījām iepriekš, tur ir teikts, tad jūs būsit visaugstākā bērni, Varbūt kāds no jums nesaprot, par ko es vispār runāju. Varbūt kāds domā, nu, par ko tu runā, Mārtiņ. Ja tu tā domā, tad tev šodien vajadzīga piedošana no Jēzus Kristus. Ziniet, reizēm man gribās vienkārši būt Dievu klātbūtnē un neko neteikt. Es nezinu, kā jums ir. Bet, kad Dievs var pārbaudīt mūsu sirdi un uzrunāt mūs, reizēm arī mēs tik daudz lūdzam un lūdzam. Mēs tik daudz lūdzam, kad nav laika mums sadzirdēt, ko Dievs mums grib pateikt. Un tad, kad Dievs saka, tad arī izdarīja to, ko viņš saka, lai ko tas arī maksāt. Tavu lepnumu. Kā jau mēs zinām, kad Jēzum sekot, tas ir aizliegt sev, nomirt sev, savām vajadzībām, ambīcijām, nolikt vispār to lepnumu, kas mūsos mīt tālu prom. Varbūt tev šodien jānoliek savus lepnumus. Es nezinu. Bet es priecājos, ka tu šodien esi šeit. Es priecājos, ka tu dzird Dievu vārdu. Un es arī ceru, ka tie, kas skatīsies internetā, satveriet šo vārdu, ko Jēzus teica. Piedodiet, piedodiet, piedodiet. Draudz, ja mēs dzīvosim piedošanā, Kāds tas ir spēks? Kāds tas ir spēks? Jēzus būs mūsu vidū. Mēs redzēsim arī tos darbus, ko viņš ir teicis. Viņš arī teica, jūs darīsiet vēl lielāks darbs. Slavu Dievam par katru no jums! tu zini, ja es tevi ļoti mīlu. Viņš tevi ļoti mīl. Ziniet, es nevilkšu garumā. Man arī tas nav jādara. Tas bija tas, ko Dievs uz, uz mani runāja, kad es lūdzu par vārdu. Es zinu, ka tas notiek manā dzīvēm. bet uh, Dievs deva šo vārdu šodien draudzē. Pieņemsim to. Dzīvosim piedošanā. Mēs varētu varbūt kopā lūgt vēl. Mēs varētu piecelties. guys apstiprina savu vārdu ar līdzēšanu zīmēm brīvu. Apstiprina savu vārdu. Apstiprina savu vārdu, kungs, Jēzu. Svētais, ka es nācu, tu pārliec, lai grēku taisnību tiec. Nāc, tu izdar to darbu. Kungs, nāc, tu izdar to darbu. Kungs, mēs esam tikai draugi tavās school, just that was concordou.